نعم أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutattu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة نفضيلة الشيخ سعيد بن آلي بن وهب القهطاني رحمة الله عليه da yarda أمن سوى na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yin karatu daidai ya ba mu ikon fassara karatu daidai kuma ya ba mu ikon yin aiki na daidai muna gara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da jinkai zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu muna roƙonsa ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani alkhairi da yake ba wa bayansa na kwarai wannan kasa ta mu ta Najeriya muna roƙon Allah ya ba mu dukkan wani sharri da Allah yake kare wasu bayi daga gare shi Allah ya kare mu daga wannan sharri a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare idan zan tuna daidai yau za mu tashi akan darasi na 22 a wannan littafi na Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunnah yau muna nawa ga wata yau muna hudu ga wata na jimada saniya shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyar insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya samu wanye lafiya ustaz ina za mu tashi babi na arba'in da takwas ana wadda zama shafi na saba'in kenan ko? babi na 48 ma yu'awwadhu bihi al-awlad da ake neman kariya wa yara da shi addu'a da ake yi don Allah ta'ala ya kare yara daga sharrin shaidan ya kare su daga abubuwan da ke iya cutar da su ko na aljanu ko abinda zai iya cutar da su na ainihin halittu na Allah da ke bayan ƙasa ko kuma abin da zai cutar da su na abin da ake cewa kambun baka ko kuma abin da ke kama da kambun ido to irin wadannan al'amura addini ya karantar da mu addu'o'i da ake yi wa yara in aka yi insha Allah ta'ala Allah zai kare su idan muka duba littafin hisnul muslim da mafiya yawan takaddu na azkar za mu fahimci shi musulunci a cikin addu'o'i ya ba da magunguna mafita daga medical challenges da kuma spiritual challenges kalubale ko rashin lafiya da ya shafi gangan jiki na likitanci ko kuma wani damuwa da ya shafi ruhi na dan adam ko ransa ko wani abu da ya kama da haka shi likita idan ka je sa, iya abin da yake kula da shi shi ne abin da ya shafi rashin lafiyar jikin ka zazzabi ne a'a diabetes yake damunsa a high blood pressure ne hawan jini amma shi a musulunci ya ba da magunguna na wannan a cikin addu'a da makamantansu ya kuma ba da magani na abin da ya shafi ido baya gani tun daga cutar zuciya da ya shafi cutar hassada ko munafurci ko kafurci ko abin da ya kama da haka zuwa ga cuta da take shafar ɗan adamu na abin da ido bai cika gani ba kamar na aljanu duka wannan addini ya kawo mafita mafu sai don haka babu ma yi bihi aulad babi da ke bayani a kan abin da ake ta'awizi wa yara da shi yu'awwadu an gina shi ne a akan fi'ili mazari'i mabiliyun lil wato abin da ake nema wa yara lafiya daga gare shi ko tsari daga gare shi al'aulad a nan kuma sai zama shi ne na'ibul fa'il so da aka wannan babi abinda zai karantar da mu kenan ikra ya ustaz karanta dusa sai in yana karanta ana biya a ɗaukaka sauti kowa ya zama ya yi da sautinsa inda za a ji da zakin suna kaza o yi zo ko bai gane ba ta aka ji ake yi so mutum bai shirya ba in zai zo ya dan taba abinci mafhum tayyib mu ko dan tashin tsangaya ne abinda bakinka yake furtawa sosai kafin haddace shi da sauki eh mu maybe ko dan gardawa ne daga tsangaya wataƙila ku kuma almajiran zamani ne <laughs> bismillah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم tsira da aminci sun tabbata gare shi kada ya kasance yu'awwidu al-hasana wal husayn yana ne yana ta'awizi yana neman kariya wa al-hasan wal husayn waɗannan jikokinsa ne guda biyu daga wurin kissa na Fatima radiyallahu anha da kuma mijinta Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waɗannan ‘ya'ya nasa guda biyu yana musu isti'aza iya nema musu tsarin Allah da wannan addu'a wato jikokinsa kenan Mafu, tsayyib wannan hadisi waye ruwaito shi na'am ta kai dubawa kake eh, ba ba na bukatan wanda ke da sharha wanda yake da matani irin namu na ke bukata wanda yake da sharha kare kara magana in ba haka baka nemo matani yadda kowa ya zo da shi Eh? to daga yanzu ka nemo hadithin abdullahi ibn abbas ne radiyallahu an riwaya ta imam al-bukhari rahmatullahi alai a cikin aljami asai al-musnad hadithi na 3371 cewa manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya kasance yana neman tsarin Allah ga alhasan wal Hussein da wannan addu'a ita ce o'izu kuma bi kalimatin lahil tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma ma'anarta shi ne addu'ar na da matukar muhimmanci idan mutum ya karanta ta da ikon Allah wa ‘ya'yansa ko yara da ke ƙarƙashin kulawarsa musamman wanda wayansu bai kai su rika azkar da kansu ba uizu kuma ina nema muku tsari kuma din nan zamiri ne kamar da yake koma ga al-musanna na al-hasan wal husayn in yaro ɗaya ne sai a ce me uizuka uizuka shine daya in mace ne fa uizuki sai a ce uizuka ina nema maka tsari bi kalimatillahi lahi tamma da kalmomin Allah wanda suke cikakku in an ce kalmomin Allah su ne kamar haka asma'uhu wa sifatuhu dukkan sunayen Allah da siffofinsa ya shiga cikin kalmominsa sai na biyu alkutubuhu almunazzala takaddunsa wanda aka saukar da su qur'ani at-taura linjila zabura suhuf ibrahim suhuf musa waɗannan sun shiga ciki sai na uku takaddun da Allah ta'ala ya saukar da ba mu san da su ba bai gaya mana sunayensu a Qur'ani ba kuma sunna ba ta faɗa ba su ba sun shiga ciki haka kuma sunayen Allah da fiyayyen halitta shi ma ba a ilmantar da shi su ba wanda suke cikin ilimin gaibi na Allah subhanahu wataala duka sun shiga ciki so duk waɗannan al'amura ka tara su kana tawassuli da su zuwa ga Allah ta'ala wanda suke tama. sunayen Allah cikakku ne babu na kasu a cikinsu maganganun Allah littattafansa cikakku ne to kana aiki da waɗannan duk cikakkun abubuwa kana nema musu tsari ko ka tsari min kulli shaiɗanin daga dukkan shaiɗani wa hamma wato in kace shaiɗani shaiɗanul insi ya shiga ciki shaiɗanul jinni ya shiga ciki kaga ka nema musu tsari daga shaiɗanu shine na farko sai na biyu wa in an ce shi shine abin da yake da asummu wato abin da ke da dafi kamar maciji ko kunama ko tsaka ko abin da ya kama da haka wanda ke da dafi ko wata guba da ke cutarwa su ne ake cewa hama musamman waɗanda suke yawo a doron ƙasa ba sa tashi sama so kaga ka nema wa yaro tsari daga abu nawa daga abu biyu sai na uku wa min kulli ainin lamma sannan kana nema masa tsari daga dukkan ido lamma shine idon da idan ya kalli abu yana iya cutar da shi shine wanda ake cewa al-ainul haq wato ainul haq shine kaman akwai wanda suke da wannan in suka kalli abu ya burge su ko suka kalla da siffar iyayya ko hasada yana iya cutar da abu kallo za su yi saboda ƙarfin ƙiyayya ko kuma abin ya burge su ba su kuma sanya tabarruki na Allah a ciki ba to abin yana iya samun matsala in mutum ne zai iya yin jinya wani masu ya je gadon asibiti kuma ba wani abu kawai da ido aka kalle shi ai mun gaida suke fiyayyen halitta wa iya kazin ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim la sami'u dhikra innahu wa yaquluna innahu la majnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wannan can ƙarshen suratul kalam kenan ma'aiko aya ta hamsin da ɗaya da da hamsin biyu kaga Allah da kansa ya ce wa iya iyyakadul ladina kafaru la kabi bi salihin sun kusa jama'ar da suka yi ridda suka kafurce wa Allah su rika jawo ka da idansu kada tafiya su rika janka ko su yi kokarin ka da kai da me sai Allah ya ce da idansu bai ce da hannunsu ko da igiya ba ido ne kada shi to wannan addu'a u'izuka in yaro ɗaya ne mace u'izuki bi kalimatin lahil tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma riwaya na imamul bukhari hadisi na 3,371 mu tabbatar muna karanta wa ‘ya'yanmu ita musamman ƙanana wanda ba su kai allakana musu azkar su haddace su ba a wajen karantawa magabata suka ce kana iya tofawa hannu ka shafa wa yaro ana iya karantawa a cikin ruwa gwargwadon adadin da ya sawaka a ba wa yaro ya sha kuma ana iya shafa ruwan a jikinsu daga lokaci zuwa lokaci insha Allah ta'ala Allah zai kare su daga aljanu Allah zai kare su daga shaidanu Allah zai kare su daga dukkan halittu masu cutarwa kuma Allah zai kare su daga kambun baka ko kambun ido ko abin da ya kama da haka Allah ta'ala ya kare mu ya kare 'ya'yanmu da zuriyar mu gaba na'am babi na arba'in da tara, addu'a'u lil marid fi iyadatihi addu'a da ake yi wa mara lafiya a lokacin da aka je gaishe shi addini na musulunci ya karantar da mu muhimmancin zuwa gaida mara lafiya gaida mara lafiya wasu malamai sukan ɗauke shi ya kai ma a matsayin kaman abu ne da yake wajibi idan kana da ɗan'uwa bai da lafiya wajibi ne sai ka je ka yi mai sai ka je ka gaishe shi wajibi ne sai ka je ka gaishe shi a malamai akwai da suke da fahimtar gaida mara lafiya wajibi ne akwai hadisai da dama da suke karantar da haka zan iya tuna akwai hadisi na muslim rahmatullahi alai da ke cewa hadisul kudusi ne ko a ce alhadisul kudusi ko alhadisul ilahi ko alhadisul rabba ne duk sunansa ne cewa Allah zai gaya dan adam gobe kiyama yabna adam maristu falam ta'udni ya kai dan adam na yi rashin lafiya baka gaishe ni ba sai ya ce subhanallah fa kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin ta ya za ziyarce ka in je in gaishe ka bayan kai ne mahallicin talakai sai ya ce awalam ta'lam anna abdi fulan marida falam ta'usu laula uttahu la wajadtani inda ai baka san bawa na wani yayi jinya ba kana da ikon zuwa ka gaishe shi ai da ka je gaishe shi ai ka same ni a wurin sa bi ma'ana da ka samu rahama ta Allah a wurin wannan hadisi iya cikin sahihu muslim hadisi na 2569 kaga wanda yake bayyana mana cewa in har Allah zai tambaye ka baka je gaida mara lafiya ba in kana da halin zuwa a kalubalanci mutum a filin kiyama ashe babu kokonto gaida mara lafiya yana zama wajibi ga kuma hanyoyin hadisai guda bakwai na haƙul musulmi alal muslimi sittun mafu tsayyib don haka ala ayi halin zuwa gaida mara lafiya muhimmin al'amari ne kuma in aka je gaishe shi babu laifi don yi gaisuwa kuma iya da kyau kyautatawa a rike ɗan lemo ko ayaba ko wani abu ne kama da aka ko ruwa in babu hali babu damuwa a kai Allah bai dora maka abin da ba za ka iya ba baya ga wannan aka je kuma ana so ka karanta addu'o'in nan da za mu karanta a babin suna da muhimmanci sai ka karanta su in ka karanta dalilin addu'ar Allah ta'ala yana iya ba shi waraka mai iya yi wa likita ya yi duk ƙoƙarinsa bai samu bakin zaren ba an yi test kala-kala ba a samu mafita ba an yi x-ray ba a samu ba an yi ct scan har yanzu ba a gane mai ke damunsa ba an yi mri ba a samu ba an yi blood test kala-kala ba a samu ba amma dalilin addu'a tun da Allah masanin gaibi ne kuma shi ne mai ba da lafiya albarkacin addu'arka sai Allah ta'ala ya ba shi lafiya mafhum tsayin don haka addu'a ta 147 da 148 duka suna karantar da mu addu'o'i da ake ne in an je gaida marar lafiya bismillah ustaz faqra la faqra

a bari sai mun gama sai a shiga na gaba insha Allah haka ya fi saukin fahimta eh, insha Allah an ka duba ko wahayi da ake kafiyayyen halitta ana ba shi daki daki ne wani in ka ba shi da yan sai ya rube sai dauka addu'ar guda ɗaya ci musamman an saba an saba yadda aka saba addu'a ta 147 shine la ba'sa bihi tahurun insha Allah wannan hadisi asali riwayar waye shi ma wannan riwaya ne na abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu shi ruwaito hadisi din kuma yana cikin aljami as-sahih na imam al-bukhari rahmatullahi alaihi hadisi na 3616 cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala al-marid yaqulu inda la ba'sa bihi tahurun insha Allah cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi idan ya shiga kan marar lafiya sai ce masa la babu laifi babu tsanani babu wani abun damuwa tahurun ita wannan jinyar tsarki ne gare ka bi ma'ana kafaran zunubanka ne wato tsaftace ka Allah yake wanke ka yake daga zunubanka sai ce in sha Allah idan Allah ya so so anan yanzu addu'a ne ko ba addu'a ba la ba'asa bihi tahurun magana mafi ganci addu'a ne amma sha Allah shin jumla ce du'a'iyya ko ba jumla ce du'a'iyya ba a magana mafi inganci ba jumla ce du'a'iyya ba jumla ce ita khabariya saboda a ka'ida baya halatta a musulunci ka ce wa Allah Allah ba ni lafiya in ka ga dama bai halatta ba manzo Allah yace la taqul allahumma ga filli in shi'ta haramun ne ka ce Allah ka gafarta bin ka ga dama a'a duk abin da kake neman taimakon Allah baka cewa in ya ga dama so da ka la ba'sa bihi tahurun babu laifi kai hakuri tsarkake ka ne daga wurin Allah wannan asalin sa addu'a ne amma yazo da siga ta khabar amma insha Allah din nan ba ba jumla ce du'a'iyya ba jumla ce khabariyya saboda ba a addu'a fa insha Allah so wannan na da muhimmanci in ka je gaida mara lafiya ka tunatar da shi cewa ita jinyan nan kafaran zunubai ne duk lokacin da muka kwanta muka yi jinya kwana ɗaya ne biyu ne uku ne ko karamar jinya ne da ya shafi kamar mura ko ɗan fiba wanda bai kwantar da kai ba ko wani abu duka kafaran zunubai ne kuma mafi girman jinya ɗin matukar ba a sabon Allah aka samo ta ba to shine kuma mafi girman kafaranka shi yasa annabawan Allah idan sun yi jinya sun fi kowa tsananin jinya musamman annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq idan yayi jinya yana yin jinyar mutane biyu karfafa ne shi kada sai a dora masa in zazzabi ne ba zazzabi mutum da yake ba zazzabi mutane biyu yake yi sallallahu alaihi saboda me imanin su yafi namu babu kokonto akan haka ka jarraba wanda Allah yake musu tafi tabu kuma yana cin abin da kullum nake faɗa shine mai imani baya raguwa da jarrabawa duk lokacin da kace kada Allah ya jarrabe ka a hikimar magana kaman ka ce kada Allah ya baka imani ne in ma kana da shi Allah ya raba ka da shi ba a taba yin musulunci a bi Allah saboda kafa ba a samu jarrabawa ba za a jarrabe ka a lafiyarka jarrabe ka a cikin ƴaƴanka za a jarrabe ka a dukiyarka za a jarrabe ka a mutuncinka za a jarrabe ka a jininka za a jarrabe ka a cikin ƴan abubuwa da dama Allah zai jarrabe ka da su saboda me saboda shi addini dan tsira ne ba a tsira sai an ci jarrabawa kuma a duniya ake jarrabawa wanda ya ci jarrabawan lahira sai ya tsira Allah shi samu wanye lafiya Allah shi mu wanye lafiya Allah shi mu wanye lafiya na'am addu'a ta 148 insha Allah الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك wannan addu'a tana daga cikin mafi muhimmancin addu'a na zuwa gaida marar lafiya addu'a ce mai cike da falala da garaɓasa da alkhairinta da kuma tabbacinta a wajen magance cuta babu wani asibiti a duniya da ya kai wannan mu ji falalan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake ma min abdin muslim ya'udu maridan alladhi lam yahdur ajaluhu fayaqulu inda sab'a marrat wannan addu'an illa afahu Allah la ilaha illa Allah a cikin hadisi riwaya na ibnu abbas radiyallahu an hadisi a cikin sahihul bukhari na 2674 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani bawa musulmi da zai ziyarci mara lafiya sannan ya fada a wurinsa kafa bakwai wannan addu'a as'alullah al'azim rabbal arshil azim hadisun waye ibn abbas a bukhari na 2674 ya faɗi wannan addu'a kafa bakwai as'alullah al'azim ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim mahalicin al'arshi mai girma ayyashfiyaka ya baka lafiya Wanzan Allah ya ce in dai ba cutar ajali ba ne ya faɗa kafa bakwai to Allah zai ba shi lafiya in ka ga ba a samu sauki ba to cuta ce ta tafiya ita kuma cutar tafiya ba ta da magani amma in dai ba ta rasuwa ba ne to duk wanda aka faɗa wannan addu'a a wurin sa kafa bakwai cewa manzon Allah ya ce zai samu sauki kuma wallahi na amince haka ne wallahi ba ni da kokonto haka ne abinda manzon Allah ya faɗa gaskiya ne babu kokonto akan haka tabbas gaskiya ne saboda bai magana akan son rai in dai likita za mu je asibiti ɗan adam irinmu ya zauna ya duba ya yi x-ray ko ya yi ct scan ko mri ko ya yi blood test ya ce kaza kaza kaza ya damin shi ga magani a kiyaye in an sha za a warke mu yadda sannan annabin da Allah ya turo mana ya fada ko muna kofanto mun yi adalci ba mu kyauta wa kanmu ba don haka ita wannan addu'a kowane musulmi in bai haddace ta ba ina roƙo daga yau da ka ji ta ka haddace ta a daren yau ko bacci ban ba ka permission ka kwanta kai ba sai ka haddace ta as'alullah al-azim rabbal arshil azim ay yashfiya duk inda ka je gaida mara lafiya insha Allah ta'ala a kusa da shi ka tsaya ka karanta wannan addu'a in Allah ta'ala ya yarda zai samu lafiya in Allah ya yarda za a samu lafiya in Allah ya yarda za a yi me za a samu lafiya kuma manzon Allah ya ce za a samu lafiya hanyar kuma karka yi kokonto ita addu'a tana bukatan yaƙini, me karantawa idan yana yayi da yakini annabi ya ce kan za a samu lafiya ya ka ce tabbas na yadda za a samu yaƙinin ka na tabbas din ya zama ɗari bisa ɗari sannan shi marar lafiya ya zama iya da yakini akan addu'a saboda belief iya da tasiri akan magani in kai believing da abu cewa shi yake dalilin sa kake samun sauki duk time da kai cuta in ba maganin ka sha ba ka samun sauki in kuma ka dauka jinin ka bai karbi kaza ba in aka maka allura zaka yi ta jin kaikayi to kullum aka yi sai ka ji saboda ka daura wa kanka so idan za mu yi believing da magani yayi tasiri da ake yin sa na zamani to ya dace ya zama belief mu na farko imanin mu na farko shine maganar da wanda ya faɗe ta baya kuskure bai san abin da ba gaskiya ba kuma mai gaskiya ne kuma abun gaskatawa ne shine as-sadiqul masduq kamar yadda ibn abbas ya faɗa hadisi na faɗa arba'un hadis to yace as-sadiqul masduq mai gaskiya kuma ya kawo shi definite hakiki wato ba a tafiya neman wani mai gaskiya bayan shi duk wani ɗan adam mai gaskiya bayan sani kuma al-masduq abun gaskatawa ne shine wai dole gyada ta yi mai intaki ta sha matsa mutum yana karyata shi sai ya bari imaninsa bai sani ba so shi sa mai gaskiya ne kuma abun gaskatawa ne baya ga wannan a wajen gaida marar lafiya muna takaita gaida marasa lafiya yi kawai ga waɗanda muka sani abokananmu ‘yan uwanmu a'a baffaninmu kawunanmu a ƙa'ida ta marar lafiya yana da kyau lokaci ba ka san kowa ba ka tashi ka je asibiti ka zaga kan marasa lafiya ha gaishe su in ba asibitin na da girma ba ka kammala ba lokacin visitin hours sai ka fito ka tafi wannan falala da ake samu za ka iya samu duk wanda ka je kansa ka tsaya ka gaishe shi babu laifi kai gaisuwa da al'ada yayin jiki da sauki Allah ya da lafiya sai ka karanta wannan addini bai ana mu gaisuwan al'ada ba da duk wata al'ada in bata ci karo da shari'a ba da sharadi in bata ci karo da shari'a ba amma mu dama mu so da ka ba yayi jiki da sauki Allah ya sauke sai ka tsaya kai as'alullah al'azim rabbal arshil azim bi ka kafa bakwai kuma in ka gara ba ka kara la ba'sa bihi tahurun insha Allah sai ka matsa gado na gaba na biyu a wurin gaida marasa lafiya a musulunci gaida mara lafiya bai takaituwa ga musulmi har ga waɗanda ba musulmai ba ana bukatar mu gaishe su wanda yake ba musulmi ba addinin ku ba ɗaya ba ko ba yahude ne shine wanda yake kiyayya gare ka wanda ba bai yarda akwai Allah ba a'a ba nasare ne a krista ne duk a musulunci an karantar da mu mu kyautata musu mu'amala ya zama mara lafiya ne maybe abokin aikin ka ne a wurin aiki makwabcin ka ne a kasuwa a'a watakila ma yaron gidanka ne mai gadinka ne ba lafiya ka tashi ka je ka gaishe shi in baka samu dama ba tura a je a gaishe shi mafi kankanta ɗauki ko waya ka gaishe shi ka masa addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba wanda ya kai shi matsayi shi amma da kansa kan tashi ya je gaida waɗanda ba musu ba marasa lafiya yana da gulamun yahudi allazi yakhdumuhu yaro ne ba yahudi da ke masa hidima yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima ya yi rashin lafiya manzon Allah ya tafi gaishe shi kamar yadda hadisin yake a bukari hadisi na 270 da ya je gaishe shi sai ga jiki yi tsanani sai yake cewa bari in karantar da kai wasu kalmomi don ya fahimci kamar ciwon ajali ne in ka faɗe su zan iya kubutar da kai gaba ga Allah sai manzon Allah sai ya kalli babansa sai babansa ya ce a ati abal qasim kai wa baban qasim biyayya kaga me yasa mai iya yiwa yayi kara ne saboda tawali'un manzon Allah da kansa yazo gaishe su shi yasa ba a sa wanda bai fahimci musulunci ba ya fahimta da cin mutunci ko da batanci ko da cutarwa a'a da kyakkyawar mu'amala ake fahimta duk wanda bai gane kan addini ba ka kyautata masa mu'amala wannan zai sa ya fahimta ko da fa bai musulunta ba za ga yana jin kunyanka yana maka kara amma ba mutumin da zaka zauna ka kira shi da sunan da so ka ce masa arne kafiri dan kaza kaza kuma ka ce wai da'awa kake kana so wai yaji ya gane ba zai fahimta ba idan ka zo bayyanawa ko da akwai kalmomin da sun shalatta a shari'a kai hikimar kai fahimce ka ne to ba tare da kayi aiki da wani abu na muzantawa ba sai ka ce wanda yake ba musulmi ba bai gane kyan musulunci ba sai ka aiki da kalmomi na mutuntawa dan ya fahimce ka yanzu duba sayayyen halitta sallallahu sallam idan yana musu da'awa yana kanta da su zaka duba irin kalmominsa Duba da qur'ani yake yin ababin da'awa ne ya ahlal kitabi ta'alu ila ne ila kalimatin Allah zai cewa ya ayyuhal kuffar ya kaza sai yace ta'alu ya ahlal kitabi ta'alu dan me dan da su ake magana shine uslubin qur'ani kyautata lafazi don mai sauraron ka ya fahimta shi ɗan adam idan yana cikin jahilci sai ka muzanta lafazin wallahi ƙara tura shi kake shi ba wai fahimtar da shi kake ba a'a musamman ɗan najeriya mai tsananin taurin kai daga kace ce to ba za a yi babbar maga me zai faru yanzu fa a kasar na akwai waɗanda suke ɗauke da dakon mu za ka same sun fahimci kuskure ne amma saboda girman kai da jahilci ya ki bari don me don abin bai zama wai fahimtarwa ba ne ya zama tozartawa ne to zai toge a kan wannan ba zai gyara mai game mai faru Su abin da yake kai kuskure ne shi aikin mai da'awa ba aikin ɗan jarida ba ne aikin ɗan jarida shi ne a fantsa ba kowa ya ji journalist sai ce kawai kaza ya faru har ma an ka masa likin labari sai ya fada shi aikin mai karantar da addini kamar aikin likita ne kuma likitan ma likitan mahaukata shi ne kana dilin da wasu mutane da kaifa burinka ba wai a gane su batattu ba ne a'a burinka na farko su gane su gyara ba wai ka yi annonsu a duniya wane mushiriki ba ne wane arni ha ba shi ne aikinka ba aikinka shi din ya gane ya tsira so mu rika gane fa ba wai muna annonsu din mai laifi ba ne? a'a muna rarrashin mai laifi da zan ya ga gaskiya ya gane ta ya bitar Shi ne aikin mafhum tsayi don haka iya da matukar muhimmanci sai je wajen wasa yace masa tsaye abal kasim hadisin iya bukhari hadisi na 270 haka ne na 270 shikenan sai wannan matashi ba yahude sai kalmar shahada yana yi cikin takaitaccen lokaci sai ransa ya fita sai mazu Allah yake cewa alhamdulillahi ladi an minan na, na gode wa Allah da ya kubutar da shi daga wuta yanzu da fiyayyen halitta bai je ba kaga babu sababin musuluntarsa da ya mutu a yahudancin kuma ya tafi zuwa ga halaka amma zuwansa da tawalibin ya same ya musulunta shi sa ba wai wajen karantar da addini da kira na addini wai mu faɗi gaske ne kaɗai ba a'a mu kyautata mu'amala ko wanda yake maƙiyin musulunci ne can mu'amalar mu tana iya sa ya gane addinin ya karɓi gaskiya kuma ya yi mai ya yi aiki da ita mu kyautata mu'amala ka duba fasiyayyen halitta duk duniya babu wanda ya kai shi a wurinmu shi ne shugaban musulman duniya amma ya tashi da kansa da sai asibiti gaida ba yahudi shi yasa kaga waɗannan ɗabi'an ba sai malamai ba a matsayinka na musulmi a ayyukanka da mu'amalarka ga waɗanda ba musulmi ba su gane cewa lalle kai abun koyi ne in an baka amana baka cin amana in ka musu magana gaskiya ne in an baka hukunci za ka yi adalci in kana da dama a kansu ba ka su, in kana da falala a kansu kana kyautata musu da ihsani da abici kudin magani kudin makarantar 'ya'yansu sannan da kyautata mu'amala in ka kyautata musu mu'amala da ikon Allah sai su fahimce ka karka muzanta musu mu'amala ka kyautata mu'amala in ka kyautata da ikon Allah za a yi mai za su fahimce ka ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولا سورة نيوانا fussilat nan ba ba gafir ba fussilat aya ta nawa mm, mm, mm, ya ka tafi sittin bawan Allah ha ba ai kanin ka kusan biyu kanin ka biyu zai zama aya ta nawa <laughs> aya ta 31 32 33 34 Allah ya maka albarka muhallu shahid Allah ya ce mai kyau da mai muni ba su zama iri daya in aka maka mai muni to ka saka da mai kyau ba wai jarinta ba ne kana mai karanta da ka ce mu in an yi sharri za mu yi sharri in mutum ya yi bala'i mu ma 'yan bala'i ne wallahi ba aikin mai addini ba ne haka magabatanmu sun karantar da mu hakuri wajen addini duk yadda ka yi sharri da alheri suke sakawa imamu kaka wani ya zo wajensa ya ce in kultali wahida tasma'a minni ashara in ka mun bakar magana ɗaya wallahi zan maka goma sai yace ce in kultali ashara lam tasma'a minni wahida ni kuma in ka mun bakar magana sharri guda goma ko sharri goma ba za ka ji ɗaya a baki na ba <laughs> wani magabaci ya same shi yake ce masa an ta kafir an anta munafiq ta kaza kai kafiri ne munafiki ne yace in kuntu kama qulta fa ghafara Allahu li in abin da ka faɗa a kai na haka yake to Allah ya gafarta mini wa in kuntu lastu kama qulta fa ghafara Allahu lak in kuma abin da ka faɗa a kaina ne ƙarya ne zuke ta malla ne sharri ne to ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta maka shi mai da'awa bai tun kaho da mu fa in an yi bala'i za mu yi bala'i ba aikin mai da'awa bane wala tastawil hasana wala sayyi'a ai ga ayar ka duba talatin da ɗaya da biyu da uku da ka duba su izi fa abin lafihi a Allah yace, ce ka tunkuɗe mai muni da mai kyau sai ka waye gari mai gaba da kai da sharri sai ya zama masoyin bai san ya zama ba sai Allah amma fa abin bayi da sauki shi yasa Allah yace, ce wa ma yulaqaha ba mai iya riskan wannan sai mai haƙuri wallahi ba zai ba haƙuri in aka yi zuciyarka za ta yi kuga sai ka ce bari in ci mutuncin sai ka to bai da wani amfani ne amfani ba sai ka ba wa kasuwa muhimmanci kake aika sauki ba aikin ka bane so in ka share shi kenan ka gudanar da kanka kuma Allah yace ba mai riskan wannan sai mai hakuri sai kuma mai rabo wanda yake mai girma fa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahmi fartu luhumahum wa in hadamu majdi بنيت لهم majida wala أحمل الحكدة القديمة al وليس رئيس القوم من يحمل الحكدة باكا زمام تني درجة baka zama mutum mai daraja maɗaukaci da ramuwar gayya kana samun daukaka ne da yafiya da kawar da kai amma ba wai da an yi sharri zamu yi an yi bala'i zamu ba da haka ake samu ba da yafiya ne in wani ya maka sharri ya ga mai so ka rigar ka wuce shikenan in baka ka yafe ba za ku je filin kiyama gobe ga Allah ya kira shi ya tsaye da shi ya tambaye shi ba a taɓa mutuncin bawan Allah Allah ya bari in bai yafe ba to wallahi alazim akwai bala'i a ina a lahira za a ga abin mamaki Allah baya barin haƙƙin bayan Allah na bari so mu zama mutane masu haƙuri mutane masu juriya masu kyautata mu'amala don a fahimci addinin mu a yanzu abin da muke bukata kenan midiya a duniya ba ta son musulunci kafofin watsa labarai talabijin jaridu ba abin da ake sai batancewa addini dole ne mu yi haƙuri mu kyautata mu'amala don a gane addinin yayi yake amma saka sharri da sharri ba za a fahimci addininmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon sakawa duk wani wanda ya mana alheri da alheri fiye da abun da ya mana wanda ya mana sharri Allah ya ba mu ikon saka masa da alkhairi na'am babi na hamsin fadlu iyadatil marid falalan zuwa gaida marar lafiya marar lafiya idan bai da lafiya bayan gaishe shi yana zama haƙƙinsa ne a kanka idan akwai dama to haka kuma gaishe shi iya da falala insha Allah sai ka karanta sau ɗaya ba sai an biya ba samu إذا علمت الأصابة مشى في خراب الجنة مشى في خراب الجنة حتى إليه فإذا دخلت غمرته الرحمة فإن كان رجلا صلى عليه سبعون ألف ليلة حتى يسلم وإن كان مثالا صلى عليه سبعون ألف ليلة حتى يسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi yace 'Iza adar rajulu akhahu almuslima ay almarida idan musulmi idan mutum ya ziyarci ɗan uwansa musulmi mara lafiya dan uwansa musulmi mara lafiya wannan hadisin riwaya ne na aliyu ibn Abi Talib radiyallahu an ashabu sunan kamar imamu turmizi ya kawo shi a hadithi na 969 asali hanyarsa akwai dan makal a cikin ayar tambaya amma shekuna muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah da sheikh ahmad shakir rahmatullahi alai shi ma sheikh ahmad shakir babban malamin hadithi da aka yi a misira bai yi tsawon kwana sosai bai koma ga allah iyacin waɗanda sheikh muhammad nasir rahimahullah suke girma masu a ɓangaren ilimin hadithi sun tabbatar da cewa hadifin iya da kyawu idan aka duba hanyoyinsa da ya zo idza ada rajulu akhahu musulun. idan mutum ya ziyarci dan uwansa musulmi ayi mara lafiya mashafi khirafatil janna yana tafiya dai a cikin wato khirafa shine lambun aljanna wanda yake almujitaba zaɓaɓɓe. inuwar lambun aljanna daga inda ka fita a gidanka ko ofishinka ko shagonka ko gonarka ka kama hanya da fiyansa to cikin dausayin aljanna kake da fiya hatta ya jilis har ka je ka zauna a wurin ko kuma hatta ya jilis har ya zauna a wurin tafiya kake cikin dausayin aljanna wannan iya cikin abubuwa na gaibi da dole mu yi imani da su shi ne umur gaibiya wajibi mu amince da su ya dace kuma abu annabi ya fada ko kuma Allah ne ya fada ko ba mu gani ba dole mu amince saboda me saboda akwai cututtukan da idan ka baya gani kana iya zuwa ce kana da diabetes haka kawai za a dauki wasu na'urori dauki jini a aura sai ce kana da shi kai baka san komai ba baka dakin da duba kuma likita ya fada ka yadda kana zaune kana jin lafiyar kalau sai a kama hannunka sai a daura maka sai a duba sai a duba sai a ce a jininka fa ya haura saman fa wajen 170 kasan har 150 baka jin jiri kace baka ji kuma kai da ya haura amma ka yadda da gaibin lita amma gaibin fiyayyen halitta shine ba za ka yadda ba ko gaibin da Allah ya faɗa ya ilmantar da fiyayyen halitta ya gaya mana kana tafiyar kana ganin ka ka kasa wusatu ka shiga garki ka yi kaza ko ka kama hanyar yanya dole ka amince anguwar kake gida ma ka amince cikin dausayin aljanna ne don ai haurawan jini da likita ya gaya maka ai baka ga ya hauran ba kai baka gani ba diabetes nan ba inda ka gaisha ka gaya maka kuma ka yadda haka za a zauna a gaya maka wani abun ma sai kayi jinya shekara guda in ka tafi rubuta cewa ai baka da shi ashe babu nake da shan wahala ba a yin haka to sau nawa amma sai mu gaskata gaibin likita watakila likitan ma a gabanka aka haife shi ya je karanto ya zama likitan amma a sadiqul masduq ya faɗa kana kofanto ba mu yi wa kanmu adalci ba to kana tafiya cikin aljanna ne kana ganin titin wusatu eh manzon Allah yace aljanna ne mu mun amince wannan shine imani fa'iza jalasa idan ya zauna ghamaratur rahma kana zama ko yana zama wajen mara lafiya sai rahama ta lullube shi fa na gudu watan idan da safiya ne salla alaihi sab'una alfa malakin hatta su. mala'ika dubu saba'in ne za su zauna suna roƙa maka gafara Allah suna maka addu'a tun daga safiya har yammaci mala'ika dubu saba'in jama'a da Allah ko ba mala'iku ba a ce za a duba bayan Allah a Najeriya bayan Allah na ƙware wane mahaddacin ƙur'ani bawan Allah ne a masallacin annur mun yi shaida wane da wane bayan Allah ne mu ba da mutum goma can a ba da goma can kaza a haɗa mutum eh, dubu ɗari nawa dubu saba'in a ce za su zauna kawai aikin su su maka addu'a tun karfe bakwai ko takwas na safe har karfe shida na yamma da Allah baka jirgi ba? su na kuma mala'iku ne dubu saba'in in dai ɗan adam za ka roƙi addu'a mutum dubu saba'in su maka addu'a kana murna to ya kuma ga mala'iku wanda ba sa saba umarnin Allah duk sharaɗin addu'a sun cika to akan dalilin gaida dan uwanka mara lafiya mala'ika dubu saba'in ne ke maka addu'a wa in kana masa idan da yamma ka je ka gaishe shi karfe biyar na yamma shida na yamma salla alaihi saba'una alfa malakin hatta yusbiha to daga lokacin karfe biyar na yamma shida na yamma mala'ika dubu saba'in za su yi ta maka addu'a har gari ya waye Sun roƙa ma gafara Allah sun roƙi Allah ya haɗa ka da albarkar duniya da lahira ya haɗa ka da kariya duniya da lahira ya baka duk abin da kake nema a jama'a yanzu nan karamin gara basa ne to amma a yanzu zuwa ga da marasa lafiya yayi karanci a iya cikin misalan da nake barwa cewa mafiya yawan iyayenmu da mu mun fi su karatun addini amma sun fi mu aiki da addini babarka ba yadda za a yi rashin lafiya a gwarka ba ta je ta yi gaisuwa ba a gwarku kuma ba san hadisin nan ba tsanani sai su ce zumunci a kafa yake mara lafiya kan ai za a je a gaishe shi ba fa hadisin amma yanzu wani sai ya ji hadisin sai ya kunnan koshe gobe ruwansa jama'a da Allah mu rika aiki da addini in mun karanta mu yi aiki da shi wallahi duk wanda ya tashi gaban dattijuwa mahaifiya ko kaka ya ga zumunci ba dama a rashin lafiya ba su je ba mamarka ne ko kakarka sai ma su je gaida mara lafiya su ma da kyau za a dada su ba lafiya haka za a dada su babu lafiya tafiya ta gombe na gashi ziyarci wani dan shugaba salisu mahaifiyarsa ta rasu Allah ya ji kanta me faru C.I. ai ta fita ne ba ta jin daɗi sai ta shiga makwabta ta je gaida wata tijuwa mara lafiya haka daga can ta faɗi ta ba aka ɗauke ta aka yi asibiti da ita har zuwa Allah ya ɗauki rayuwarta dala dubai da suke in mu ne dan karamin mura kake ciwo ka sai rika la yakallihu la nafsan illa wusaha ba haka ake yi ba haka ake yi sai ka yi mika shikenan ya ja aya ba haka ake yi ba ba mu da juriya na yin wadal kuma wannan suna da alkhairi fa ka je ka gaida mara lafiya ka ne a abokinka ne a dan uwanka ne a mai sharan masallacinku ne je ka gaishe shi ka masa addu'a kai da kaje din ma fa ka taimake kanka mala'ika dubu saba'in ya maka addu'a wasa ne ya maka salati wasa ne mhm. Allah ya samu wanye lafiya kuma ga shi in baka je ba Allah zai iya tambayar ka ga hadisin muslim na 2569 da Allah zai ce maka falam ta'udni fa kaifa a'uduka wa anta rabbal alamin aw lam ta'lam anna abdi fulan marid falam ta'udhu laula uttahu lawajatani inda na'am Du'a du'a'ul marid alladhi ya'isa min hayati addu'ar da ake wa marar lafiya da ya cire tsammanin rayuwa gaba daya duk wato marar lafiya addu'ar marar lafiya da ya cire tsammanin rayuwa gaba daya addu'ar da ya dace ya yi wa kansa shi marar lafiyan ba sai an masa ba shi ya dace yi wa kansa lokacin da jinya ta kai jinya akwai lokuta da za a ce wa mutum cutar fa ya kai stage kaza na in ba wani ikon Allah ba zai wahala a dawo kamar cuta ta kansa akwai level da in ta kai mafiya yawa in ba wani hukunci na Allah ba wucewa ake to akwai dukkan cututtuka akwai stage da in suka kai musamman chronic cututtuka wasu suka kai sai dai kawai wani hukunci na Allah amma likita da kansa zai ce to wannan abun fa karfin mu ba abun da zai iya maka kawai sai dai ce a jira lokaci mafhum tayyib na'am Allahumma وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى والحقني بالرفيق الأعلى Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini warhamni Allahumma warhamni wa alhaqni bir rafiqil a'la Allah ka gafarta mini ka mini rahama ka sadar da ni da wannan runduna madaukakiya wannan hadisi asali riwaya ne na ummul mu'minin na na Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bintu siddiq wato dattijuwar arziki yar gidan dattijuwar arziki haba ba haushe ya ce wata miyar sai a makwabta ni kuma na kan kara da ce wata miyar ma ta fi karfin makwabta dattijuwar arziki yar gidan dattijuwar arziki maganar da ibn usaymin rahimahullah ke da yake bayani yace sayyidina abubakar iya da sanyi iya da taushi yana da haƙuri da yafiya yace sayyidina umar iya da zafi yana da kaushi yace annabi sayyidina abubakar iya kamar kamar da ya tabbata a sunna yana kama da annabi wa annabi ibrahim annabi isa sannan umar bin khattab kama da wa annabi musa sai ibn Uthaymeen rahimahullah ke cewa da da Abubakar Siddiq da Umar dukkan yan aljanna ne bayan Allah na kware ne amma wa yafi daraja sayyidina Abubakar sai ce wannan ke bayyana taushin hali din yafi soyuwa a wurin Allah akan kaushin hali din hakuri da yafiya din yafi ramawa din shi abinda Allah ya ɗaukaka abubakar akan saura wannan zuciyar tasa ba wai da haddan ƙur'ani ya fi so ko arziki ko sadar hadisi ko kiyamun laili ba a bambancin a zuciyar ne wannan tsokar zuciyar ce yi eh, wa sauran sahabbai fintin kau amma dukkan yan aljanna ne wa kullum wa'adallahu kowa dan aljanna ne a cikin sahabbai waɗannan su ne asalin Allah ya samu a damshinsu waɗannan daidai ne ka ce Allah ka samu a damshinsu Allah ya sa a filin kiyaba mu shiga damshin sahabbai su abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum ba mu san su da komai ba sai me sai alheri duk mutumin da Allah a duniya ya duba zuciyarsa ya ce ɗan aljanna ne wallahi mu tsakaninmu da shi salin alif babu kuma. wannan kuma ita ce hanyar tsira ba za ka zauna a zamanin nan ka yi gulma ka yi zuki ta malle ka ci amana ka zalunci iyalinka ka daki wata ka karye wata a baka amana ka cinye ka sai abinci ka kibiya kuma ka zauna kana bayanin kasan shi sai da abbasar matsalin mu da shi kusuwa kusuwa wai matsalar ku da shi wai wai wai matsalar su da shi haba Allah wadan naka ya lalace ai ba ka da wata matsala ce ka ji da kanka mana ha kai yanzu social media kadai da internet bai sheka bala'i ba talabijin da ke gidanka bai sheka ba duk ka ji da wannan ba wai kana da wai sai na abbakar wai ka zauna wai sai debate akan abu kana debate ai mu matsalar mu da abbakar da umar da usman matsalar ku kusuwa ku asuwa matsalar ku kusuwa kai ka ji wani abu da Allah samu wuri Allah ya shirye mu gaba daya wannan hadisi ne na Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la hadisi ne nana na Aisha radiyallahu anha iya cikin aljami as-sahih na Imam al-Bukhari hadisi na 4440 hadisi ne da yake ingantacce idan dai riwaya na Bukhari ne mafi yawan malamai ba sai yi magana akan ingancin sa ba suna ga hadisi ne ingantacce shine kauli mafi inganci na ahlul ilmi don haka Allahumma gafirli Allah ka gafarta mini in kana rashin lafiya kana ga ciwo ya tsananta kana tsammanin na tafiya ne ka yawaita Allahumma gafirli warhamni wa alhikini bin rafiqil a'la Allah ka gafarta mini Allah ka mini rahama Allah ka sadar da ni da waccan runduna wacce take madaukakiya ar-rafiq al-a'la wanne ne rafiqul a'la su ce cikin aljanna wasu ce a sahabbai amma magana mafi inganci su ne ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wani sura kenan nisa aya ta nawa aya ta 69 kaga Allah yake cewa wanda yawa Allah biyayya da manzansa iya tare da wanda Allah yayi ni'ima akan su daga cikin annabawa da siddiƙai irin su abubakar siddiƙ wa shuhada da shahida irin sayyidina umar wa salihin da sauran salihan bayi sai ce wa hasuna ula'ika rafiqa to ai wannan runduna ai alheri ya kare a cikinta ta kai wace jama'a kake nema da ya wuce wannan wace jama'a kake ne muka tafi umara kawai saudiya sai a ce umara ramadana khadimul haramain hafizahullahu ta'ala ya ce zaka zauna tare da shi ne a gidansa na mulki a nan za ku zauna ku yi umara kuna shiga harami kuna sallah hanya za ka ji <laughs> to bare wacce farin duna annabawa ne da manzanni da sahabbai da salihai a cikinta ai ba darajar da ya kai wannan ko ba inda ya dace kai kokarin shiga kaman wannan to Allah ta'ala ya samu wani lafiya na'am bismillah ya rabbi sallallahu alaihi wa sallam ya فينصح بهما فينصح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات أمامة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا سكران shi ma wannan hadisi riwaya ne na na Aisha radiyallahu anha iya cikin aljami a sai na Imam al-Bukhari hadisi na 4449 cewa ja'alar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana sanya inda mautihi a lokacin da ya kusa barin duniya yudkhilu yadayhi fil filma yana shigar da hannayensa guda biyu cikin ruwa fayamsahu bihima wajhahu sai ya rika shafa fiskansa da ruwa sai sanya hannunsa a ruwa sai ya rika shafawa wai ya kulu yana cewa la ilaha illallah inna lil maut sakarat babu abun bautawa da gaskiya sai Allah lalle mutuwa na da magagi da yawa mutuwa na da wahalarwa da yawa shine sakaratul maut yasa qur'ani yace waja'at sakhratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu mustahil lalle sakaratul maut ya zo shi shine abin da kuke guduwawa amma ba makawa sai ya faru gare ku wani sura kenan qaf aya ta nawa zai zama aya ta 19 kenan insha Allah na'am haka ne su 19 zai zama insha Allah na'am sai na uku la ilaha illallah wallahu

إله إلا الله wannan hadisi na ɗari da 152 a cikin hisnul muslim iya daga cikin mafi muhimmancin azkar da ake idan mutum bai da lafiya shi ya rika karantawa yana biyawa da kansa kuma na da falala mai girma idan dalilin wanne zama cutar ajali bayan an karanta wannan addu'a da manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi ce jama'a don Allah mu ji girman garaɓasa da alheri ke cikin wannan Yace ce man ƙala hafi marbihi fama tafi lamta ta na mazan Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'a a rashin lafiya kuma ya zama bai tashi ba ya rasu a gaya masa wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama hadithi ne riwaya na abu sa'idin al-khudiri radiyallahu an shine sa'ad bin malik bin sinan imamu tirmizi ya kawo shi a hadithi na dubu 3430 cewa wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama shine ne ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahda la ilaha illallah wahdahu na sharika la la ilaha illallah له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا in ka biya wannan ka bi ma'anarta ya zama kuma bayan wannan jinya ba a tashi ba don Allah ya ce wuta ba za ta ci ka ba gobe kiyama hadisin iya tirmizi na 3,330 ba za ta ci ka ba gobe kiyama ma'anar shi ne la ilaha illallah wallahu akubar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah mai girma ne <coughs> la ilaha illallah wahada babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la ilaha illallah wahda babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah lahul mulk mulki nasa ne wa lahul hamd godiya da yabo nasa ne la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi daga Allah sai zuwa gare shi a hadisin tirmizi na dubu uku da ɗari da nawa da talatin mazan Allah ya ce man kala fi marzihin da zai mata fi lamta ta amfanna duk wanda ya faɗi wannan addu'a ya rasu a cikin wannan jinya wuta ba za ta ci shi ba gobe kiyama ba za ta ci shi ba Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya kare mu daga wuta gobe kiyama Allah ya ji iyayenmu da malamanmu zan yi aiki da dama na gabatar da wasu ƴan uwa da suka zo mana ziyara a nan na farko daga Bauchi suka taho ɗalibai na ne a Masjidul Qur'an kuma abokanan karatu na ne tare ake harkoki na addini sun taso musamman don su yi wakilci masallaci don su yi wa ɗan uwanmu fadilatu sheikh abdurazak ya haifan hafizahullahu ta'ala ta ta'aziyya na rasuwar mahaifiyarsa Allah ta'ala ya ji ɗanta ya gafarta mata ya yafe mata na san an samu rabar da wata shekaran jiya a dare jiya aka kai aka yi sallah aka kai ta mun gode Allah ya ba mu iko mun samu zuwa sallah din kuma mun samu raka ta makabarta Allah ya gafarta mata a matsayinta na babar mu gaba ɗaya. shi kuma malam da ƴan uwa Allah ya kara musu hakuri sun zo ne dama su yi ta'aziyya kuma sun yi ta'aziyya za su yi